Assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuhu. Alaikum Ispred organizatora večerašnje tribine udruženja Rizice Dobra pozdravljam vas, pozdravljam selamom, pozdravom stanovnika dženneta, a ima li ljepšeg pozdrava. Zahvala pripada Allahu Đelešanuhu koji nam je dao priliku da se večeras okupimo i da slušamo i učimo o njegovoj subhanahu wa ta'ala vjeri islamu sa kojom je on jedino zadovoljan. Karavana spasa je krenula prije 14 vjekova u Meki na čelu sa časnim poslanikom Muhammedom sallallahu alihi wasallam, a kojega su odano i beskompromisno podržali ashabi, tabijini i svi oni koji su slijedili njegov sunnet. Neka Allaho spasi mir na sve njih. Mi smo večeras, hvala Allahu, u prilici da slušamo kako se priključiti i ostati u toj karavani do određenog časa kada nam je propisano da napustimo ovaj svijet. Zahvaljujem se svima koji ste večeras izdvojili vaše vrijeme i, i došli na ovu korisnu tribinu. Zahvaljujem se i gostima istaknutim bosansko-hercegovačkim pozivačima u Allahovu Đelešanhu vjeru, e, daji Bila u Bosniću, koji nam sjedi sa lijeve strane stola i Efendi Nusretu Imamoviću sa desne strane. Kao što vidite, evo, ja sam progovorio, probio lije dio s ove govornice, pa alhamdulillah, ništa mi se nije desilo. Znači, tribine su da se postavljaju pitanja, da ima dvosmjerna komunikacija. Pa ja sam ubijeđen da ima ovdje osoba koje bi možda želi gostima poslije, nakon njihovog izlaganja, postaviti neko pitanje. Pa evo, pozivam vas znači, da pitate sve što vas interesuje, javno, otvoreno.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 koji nas je namjenski stvorio da ga obožavamo, kao što kaže u svojoj plementoj knjizi وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nisam stvorio ni džine ni ljude osim da me obožavaju. Neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, onoga za koga Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Nismo te, o Muhammede, poslali osim kao milost svim svjetovima. A zatim, draga braćo i cijene sestre, dragi domaćini ovoga grada, ovo je posebna prilika da govorimo o, o uvijek aktuelnoj temi Islam je milost ljudima i budućnost čovječanstvu. Onako kada mi kao vjernici razmišljamo, svi mi znamo da je to tako. Zato što ne treba puno biti prirodne pameti. Allah je pametnima vjeru objavio, a da ovo zaključi. Ali pošto živimo često u okruženju oni koji žele da utrnu Allahu svjetlo svojim ustima, a još je gore ono što njihova prsa o tome kriju, onda se često moramo posjećati i mi želimo i sebe i vas večeras da posjetimo da je zaista Islam milost čovječanstvu i da je Islam budućnost za čovječanstvo Govorit ćemo sa aspekta Kur'ana i sunneta i razumskih dokaza, a kaže uzvišeni وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَاعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Kada kažemo da ćemo govoriti sa aspekta Kur'ana i sunneta, jer se ovom govoru ne može prigovoriti. Sve što mi kažemo od sebe to je na analizu. Kako kaže ima Malik, ima Medine, svakome se u govoru uzima i ne uzima. Ali se Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem ništa ne odbija. Od njega se sve uzima. Pa Kur'an kaže, a ko to ljepše govori od onoga koji poziva Allahu, usto čineći dobra djela i kaže, zaista sam ja od muslimana ili zaista sam ja musliman. Allah odgovorno tvrdi pa kaže inne dina inda Allahil islam. Jedina priznata vjera kod Allaha je islam. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Ko bude tražio neku drugu vjeru, neku drugu opciju mimo Islama, ona mu neće biti prihvaćena i on će na onome svijetu propašten biti. Postavlja se pitanje ko nam je poslao ovu milost? Ko je taj koji je poslao, koji je poslao na hiljade poslanika, koji je objavio knjige? To je isti onaj naš gospodar koji nas je stvorio u najljepšem obliku. Pa zbog toga trebamo razmišljati. Onaj naš gospodar, naš gospodar Allah uzvišeni, koji nas je stvorio u najljepšem obliku i mi nemamo primjedbe, nego se divimo stvorenjima koja su na nama. I ostaje nam samo da zahvalimo Allahu subhanahu wa ta'ala, taj isti naš gospodar je iz milosti prema nama objavio nama sistem po kojem treba da živimo i gradimo svoju bolju budućnost.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 الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام هداة المهتدين وسلم تسليما كثيرا وبعد U vremenu إسلام se islam kao vjera krvoprolića vjera nasilja, vjera nepodnošljive ozbiljnosti i strogoće, vjera divljaštva i nazadnosti, izabrali smo da baš u takvoj atmosferi prikažemo i pokušamo prikazati Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru u onom svjetlu kakva ona jeste a ona je Allahu subhanahu wa ta'ala milost prema ljudima. A da je ova Allahova subhanahu wa ta'ala vjera, milost prema ljudima, nije teško zaključiti i nije teško shvatiti. Međutim, upravo oni koji danas proljavaju krv uzduž i poprijeko ove planete, i koji se ponose ubijstvima i svojim postignućima na planu ubijstava i proljevanja krvi, upravo oni žele da ugase Allahu subhanahu wa ta'ala svjetlo na način da prikaže Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru ružnom i odvratnom, a da prikažu sebe kao nosioce mira i blagostanja i da prikažu sebe kao one koji uspostavljaju red i donose milost ljudima. Zato su angažovali veliki broj čitave armije ljudi, novinara, čitave aparate medijske, čitava ministarstva za te stvari, čitave timove koji studiozno i planski pokušavaju da odrade taj prljavi posao. Ovo je naš skroman doprinos da pokušamo takvu medijsku kampanju koliko bilo razbiti i ublažiti, a iako je naš pokušaj skroman, mi imamo velike nade jer istina je sama po sebi jasna i snažna i dovoljna sama sebi. Allahu subhanahu wa ta'ala vjera je Allahuva milost iz prostog razloga što je gospodar ove vjere, onaj koji je ovu vjeru objavio milosti, I vi ste čuli ove riječi s početka. Elhamdulillahi rabbil alamin. Slava, sva slava i sve hvale pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Gospodaru svih svjetova Ar-Rahman Ar-Rahim. Milostivo. Samilosno. Na samom početku, u prvim redovima Allahove knjige, pročitat ćete upravo ove riječi. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. U ova dva reda, u ove dvije rečenice, Allah subhanahu wa ta'ala je spomenuo svoja najvažnija svojstva i svoje najvažnije osobine. Pa prvo od toga je da je on Allah, onaj kome se robuje, onaj kome se ibadet čini. Zatim, da je on rab, gospodar. Onaj koji odgaja iz stadija u stadiju uzgaja ono što je njegovo iz stadija u stadiji unapređuje. To je rab, to je gospoda. On je sav ovaj svijet i sve je njegovo. Stvorio i odgaja ga i unapređuje i uzgaja iz stadija u stadij. E taj koji tako se postavlja prema svojim stvorenjima, koje je stvorio i koje posjeduju, kakav je on? i koje je njegovo najvažnije svojstvo i najveća osobina i najistaknutija osobina. Kakav je onaj, evo, od ljudi koji svoju bašću uzore, pa pripremi hornu zemlju, pa posije šta želi, pa onda prati to što raste, zaljeva, pa za svaki stadij priprema određene da tako, stvari koje su potrebne toj biljci, kako se on obhodi prema njoj. E tako Allah subhanahu wa ta'ala preči je da on kao gospodar svih svjetova, gospodar svega što postoji, da je on Ar-Rahman Ar-Rahim, milostivi i samilosni, neki kažu sve milosni i milostivi, uglavnom i jedno i drugo, i Ar-Rahman i Ar-Rahim su Allahova subhanahu wa ta'ala imena koja upućuju na njegovu milost. Pa on je, Allah subhanahu wa ta'ala, milostiv i samilostan. To je njegovo najupečatljivije svojstvo. I osobina koju on ističe u svojoj knjizi na velikom broju mjesta – ne znam tačan broj, ali ovo svojstvo Allah subhanahu wa ta'ala na velikom broju mjesta u svojoj knjizi u Kur'anu ističe i spominje. I ističe to da je on milostivi i samilosni. Čak čitava sura i čitavo poglavlje u Kur'anu zove se Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Khalaqa al-insan. Allamahu al-bayan. Pogledajte, milostivi stvorio je čovjeka. Iz čega? Iz svoje milosti. Allama al-Qur'an. Podučio je Kur'an. Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Podučio je Kur'an. Halak al-insan. Stvorio čovjeka. Allamahu al-Bejan. Podučio ga govoru, bejanu. Podučio ga da zna objasniti. Pa pogledajte, kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, jedan od imama ovog ummeta, koji je od najpoznatijih učenika šejhul Islama Ibn Taymiye rahimahullahu ta'ala, kaže pogledajte kako je Allah subhanahu wa ta'ala stvaranje i podučavanje. Stvaranje i podučavanje vezao za svoje svojstvo milosti, pa je prvo rekao Ar-Rahman, milostivi. Allah subhanahu wa ta'ala čak mnogi ne mogu da povežu zbog čega kad god govori Allah subhanahu wa ta'ala, gospodar svih svjetova, kad govori o svom uzdizanju na svoj veličanstveni prijestup, kad govori o uzdizanju na arš, uvijek to uzdizanje povezuje sa svojim svojstvom milosti. Pa u svih sedam ajeta u Kur'anu u kojima Allah subhanahu wa ta'ala govori o svom uzdizanju na arš, spomenuo je svojstvo milosti. Ar-Rahmanu ala al-arši steva. Kaže Ibn Qayyim rahmahullahu ta'ala, to je zato, Allah najbolje zna, što je Aršur Rahman, prijestolje milostivog, najuzvišenije Allahu subhanahu wa ta'ala stvorenje, najuzvišenije u visinu, najuzvišenije po svojoj veličini i obimu, najizvišenije po svojoj ljepoviti i savršenosti. I zato što je arš, Allahovo prijestolje, Allahovo stvorenje koje je on stvorio, koje obuhvata sva ostala stvorenja. Pa kaže, zato je vezano i spominje se uz svojstvo njegove milosti, zato što njegova milost također obuhvata sva njegova stvorenja. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv prema svemu što je stvorio. I glavno obilježje njegovog stvaranja je milost. Kao što je njegov prijestu ili arš obuhvatio sve, tako je njegova milost obuhvatila sve i on uzvišeni kaže rahmeti I moja milost je sve obuhvatila. Allahova milost je sve obuhvatila. Meleci koji istikvar čine i mole za mu'mine, kažu Rabbana, wasi'te kulle še'in rahmetem wa ilma. Gospodaru naš, ti si sve obuhvatio, svaku stvar, sve, apsolutno sve, obuhvatio svojom milošću i svojim znanjem. Postoji li išta što Allah nije obuhvatio svojim znanjem. Kako da postoji kad je Allah sve stvorio? I za sve zna. I ne postoji ništa, ni najmanja sitnica, a kamoli neka krupnija stvar, a da Allah subhanahu ta'ala za nju ne zna. Pa kako je sve obuhvatio svojim znanjem, tako Allah subhanahu ta'ala ovdje ističe kroz dove meleka, da je on na isti način sve obuhvatio svojom milošću. Kaže, u hadithu Rasul sallallahu alaihi sallam koji bilježi imam Bukhari, imam Muslim, rahimahumullah, ta'ala, u svojim sahih zbirkama kažu da je Allah subhanahu wa ta'ala nakon što je stvorio svijet i okončao stvaranje stvorenja napisao u knjizi In rahmeti taglibu gadabi Moja milost pobjeđuje moju srđbu. U drugoj predaji stoji kad gadabi. Moja milost je prestigla moju srđbu. Allahova milost je prestigla njegovu srđbu i kaže i taj kitab, ta knjiga, to što je Allah subhanahu wa ta'ala napisao, huwa indahu ala l'arš. Ta knjiga je sa njim, sa Allahom, na njegovom aršu, iznad aršu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala je milosti. Bilježi ima muslim, rahimahullahu ta'ala, hadith da je Allah subhanahu wa ta'ala anna lillahi mi'etu rahma. Da Allah subhanahu wa ta'ala ima stotinu milosti. Enzela minha wahide bejne منها vol insi vol behaimi vol havam. Od tih stotinu samo je jednu spustio među džine i ljude, među životinje, domaći, divlje zvijeri. Da se milošću između sebe ili s milošću između sebe odnose, tako se najopakija i najveća zvir, divlja zvir, sa velikom milošću odnosi prema svojim mladuncima. وأخر تسعا وتسعين رحمة Jerhamu biha ibadahu al qiyama. A odgodio je i ostavio 99 milosti kojima će se smilovati svojim robovima na sudnjem danu. Allah subhanahu wa ta'ala je neizmjerno milosti. U hadithu kojeg bilježi imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, od Umar ibn al-Khattaba, radijallahu anhu, da su ashabi i Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u Medini vidjeli ženu koja plače i traži svoje dijete, izgubilo se dijete, malo dijete. Pa kad ga je našla među svijetom koji se okupio, obradovala se, zgrabila ga, pritegla ga na svoja prsa pa je rekao Resul sallallahu alaihi sallam A taravna hadihi tarihatan waladaha fin nar? Mislite li vi, možete li zamisliti da bi ova svoje dijete bacila u vatru? Pa su rekli ashabi, Wallahi la, tako nam Allaha niko od nas ne može zamisliti. Da bi ova svoje dijete bacila u vatru. Pa kaže Rasul sallallahu alaihi wasallam, Wallahu arhamu bi ibadihi min Allah je milostiviji prema svojim robovima od ove prema svom djetetu. Allah subhanahu wa ta'ala je neizmjerno milostiv. Njegova milost prelazilazi maštu svakog od nas. To je nemoguće pojmiti, shvatiti. To je nemoguće učiti. Kaže u hadithu također koji bilježi imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, da se Allah obraduje pokajanju nekog od njegovih robova, nekog od ljudi. A Allah nema nikakve potrebe za ljudima i ljudi mu ni za što ne trebaju. Ništa mu ne koriste, niti mu mogu naštetiti. Nema nikakvog interesa kod ljudi. Dakle, ništa mu taj neki čovjek ne znači. On je apsolutni vladar. Ali Allah subhanahu wa ta'ala se obraduje taubi, pokajanju svakog čovjeka. Pa kaže Resul sallallahu alaihi sallam slikovito prikazivajući kako se Allah obraduje i koliko se obradi. Pazite, znači nije samo da se obraduje, nego se izuzetno obraduje. Allah subhanahu wa ta'ala, apsolutni gospodar, koji je od svega neovisan i ništa mu ne treba i nikomu nije potreban. Neizmjerno se obraduje. Pogledajte, kaže, obraduje se kao kad bi neko od vas bio sa jahalicom u pustinji, sa devom, konjem, jel tako? I na toj jahalici bila njegovo, njegovo piće i njegova hrana. I onda mu pobjegne ta jahalica i ostane sam u pustinji i ode do bližnjeg drveta u hladovinu, izgubio svaku nadu, da legne tu i čeka smrt. A onda odjednom pogleda, a njegova jahalica se ponovo vratila. I onda kaže Rasul sallallahu alejhi ve uzvikne: "O Allahu, ti si moj roba, ja sam tvoj gospodar." pogriješi iz siline uzhićenja i radosti. Da pogriješi, da zamijeni, da umjesto da kaže o Allahu ja sam tvoj roba, ti si moj gospodar zamijeni. Od siline uzhićenja i radosti. Tako se Allah obraduje svakom pokajniku. Možete li to zamisliti? Čovjek živi 50 60, 30 ili 40 ili 15, 10 godina, godina, mjesec, pet dana, koliko god zamislimo, u nepokornosti kome? Allahu, gospodaru svih svjetova. Njemu bude nepokoran, njemu prkosi. Njega vrijeđa. Njegove blagodati omalovažava. A onda se pokaje. I Allah subhanahu wa ta'ala ne samo <clears throat> da mu pokajanje prihvati. La havla wa la Ne samo da, da mu pokajanje prihvati, nego se njegovom pokajanju obraduje. I ne samo da se obraduje, nego se neizbjerno obraduje. Pogledajte, ako želimo da su, tu sliku sebi približimo u našim dunjaličkim odnosima, kad bi neko od nas otkazao poslušnost svom poslodavcu i ne bi mu dolazio na posao jedan dan. Pa onda drugi dan. Pa treći. Pa ajde uzmite koliko hoćete. Peti, šesti. Da govorimo o mjesecima i godinama ne dolazi u obzir, jel tako? Jer to nije moguće zamisliti. Da poslije tog, tog vremena neko dođe i da se izvine. Kaže, evo, ja se izvinjavam, nisam dolazio na posao evo sad sam došao, ali tako? Šta mislite šta bi i kakav bi doček bio? Ili da uzmemo prisniji odnos, da neko bude neposlušan svom babi, da ga vrijeđa, da bude nepokoran, da ne cijeni njegovu očinsku brigu, jel tako? Da odbaci oca, a onda nakon izvjesnog vremena da dođe i da traži zato ja sam se pokaju, došao sam da se izvine i tako dalje. Šta mislite, koliko bi od očeva to izvijenje prihvatilo? Ili braći, ili sinova, ili majki, ili sestara. Uzmite bilo koga, žena, uzmite najprisnije odnose pa kad bi tako neko nastupao prema nekome, a nakon izvjesnog vremena dođe da se izvine, šta mislite? Koji bi procenat bio tih koji bi to izvinjenje prihvatili? Makar hladno da ga prihvati. Makar da pristanu na razgovor. A kamoli da ga srčano prihvate i da stvarno oprosti. A kamoli da se izvinjenju obraduju. A kamoli da se izvinjenju neizmjerno obraduju. A on te treba. Tvoja žena te treba. Tebi tvoja žena treba. A kad bi te vrijeđala i došla da se izvine, treba ti. Tvoj babo ti treba, tvoj sin ti treba. Ti trebaš svome sinu. Imaš potrebu za njim. Pogledaj kakav je odnos. A pogledaj kakav je odnos gospodara svih svjetova. Zato kaže ših Abdurrahman Sa'di, rahimahullahu ta'ala, jedan od šehova i učitelja šejha Uthejmina i njegove generacije, kaže, zamisli o Allahovoj milosti šta god hoćeš. Znaj da Allahova milost to što si ti zamislio prevazilazi. Napravi sebi predstavu kakvu god hoćeš o Allahovoj milosti. Znaj da Allahova milost je preko te tvoje predstave i predođbe. Zato o Allahovoj milosti se može govoriti dugo i opširno, ali uz Allahovu pomoć mi ćemo skratiti i ja ću spomenuti da Allahova milost može biti općenita Allahova milost, milost prema svemu što je stvorio. Kao što smo spomenuli, o rahmeti vasijat kulle kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, moja milost je sve obuhvatila. Kako meleci kažu, Rabbena vasijate kulle šeji ir rahmetem wa ilma, gospodaru ti si sve svojom milošću i znanjem obuhvatio. Kao što kaže Rasul sallallahu alaihi sallam da Allah subhanahu wa ta'ala ima stotinu milosti i da je jednu spustio među ljude, životinje i džine. I ostali dokazi upućuju na općenito Allahu subhanahu wa ta'ala milost prema svemu. A onda, nakon toga, Allah subhanahu wa ta'ala je posebno milosti prema svojim odanim robovima, mu'minima, vjernicima. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا A on je prema mu'minima samilostan. Posebno prema njima sam. Posebno milost za njih. Za svoje odane robove. Zbog njihove posebne zasluge. Nakon ove opšte milosti, on je posebno milostiv prema svojim vjernicima. Onima koji su njemu odani. Zato Allah subhanahu wa kaže da oni koji budu vjerovali mi ćemo ih poživjeti lijepim životom. To je posebna milost za one koji vjeruju da će njih Allah subhanahu wa ta'ala poživjeti lijepim životom. Pa je vjernički život lijep i kad je skroman. Vjernički život je lijep i kad je u iskušenjima i u tegobama. Vjernik kroz sve prolazi lijepo, Njegov čitav život je lijep, sadržajan, plemenit, prijatan. On čitav život osjeća Allahu subhanahu wa ta'ala milost i na njoj je zahvala. Dok oni koji se وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ ko se okrene od moje opomene, za razliku znači od onih vjernicima je lijep život, a oni koji se okrenu od opomene, a tako فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً طَنْكَ On će živjeti tegobnim životom. Tjeskovnim životom. Allah subhanahu wa ta'ala nije rekao oskudnim životom. Nije rekao teškim, napornim, nego tegobnim, tjeskobnim. Pa ćete vidjeti vjernike vedre, bistra pogleda, vedra lica, a nevjernike mračne, tamne, zamagljenih pogleda. Bez obzira na dunjaličko bogatstvo, bez obzira na ugled, bez obzira na politički prestiž, bez obzira na uspjeh u karijeri, nikad neće osjetiti tog rahatluka i ljepote života. Kao što osjećaju vjernici. A Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje milosti opet i nevjernicima sve što rade i ono zašto rade još na dunjaluku sve isplati. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا Ko bude težio za dunjalučkim usjevima, za sjetvom, za žetvom na dunjaluku, mi ćemo mu dati od dunjaluka ono što je zaradio i koliko je zaradio. To je Allahova subhanahu wa ta'ala posebna milost. Allah subhanahu wa ta'ala je posebno milostiv prema vjernici. Ostaje još da pogledamo, braćo, kroz što se ogleda ta Allahova subhanahu wa ta'ala milost. Bilo ova posebna ili bilo opšta milost kojom je Allah subhanahu wa ta'ala sve obuhvatio. Pa ćemo prvo pogledati Allahovo subhanahu wa ta'ala stvaranje. Onaj koji je milostivi, koji je iznad svega milostivi i koji je sebe opisao i predstavio kao onoga koji je milostiv i koji je sve svojom milošću obuhvatio. Pogledajmo u njegovo stvaranje, pogledajmo kako on stvara. I pogledajmo znakove milosti u njegovom stvaranju. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا Kad bi vi brojali Allahove blagodati prema vama, nikad ih ne bi nabrojali. Pogledajte Allahove milosti. Allahova milost se i Allahove blagodati ne mogu izbrojati. Nemoguće ih pobrojati. Nemoguće ih povrediti. Allah subhanahu wa ta'ala ističe ove svoje milosti. Huvalladi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. On je sve što je na zemlji za vas stvorio. Thumma stawa ila sama, a zatim se uzdigao na nebesa. Huvalladi sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu Inne fi dhalike la li On je sve što je na nebesima i na zemlji vama podčinio od sebe. Zaista su u tome znakovi i ajati za one ljude koji razmišljaju, koji hoće da razmišljaju. Pa pogledajmo te milosti. Pogledajmo kako je Allah subhanahu kao što je spomenuo šejh Bilal. Čovjeka skladnim stvorio, lekad halaknal insane fi ahseni taqvim. Mi smo čovjeka stvorili u najljepšem obliku. Ja ejuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. O čovječe, šta te zavarava u pogledu tvog plemenitog gospodara? Alladhi halakake, fe feadelek, koji te je stvorio, zatim te skladnim učinio, i zatim te uspravnim učinio. Nije te učinio da pužiš, gmižeš. Uspravnim, skladnim. Fi eji suratim ma ša'a a zatim te u obliku kojem je on htio stvorio i oblik koji je on htio davati. To sa Allahove milosti. U njegovom samom stvaranju. Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo vijesta govori i ističe tu svoju milost. Postavlja pitanje. Elem neđa'alil arda mihada. Zar nismo zemlju posteljom učinili? Posteljom u kojoj vi živite. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala učinio zemlju za život. A stvorio druge planete da mi njih vidimo i da ih možemo posmatrati i vidjeti kako na njima nema života. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا I učinili smo i stvorili svjetiljku koja plamti. A ova svjetiljka koja plamti, to je sunce. Pa ova koja plamti, znači povremeno, plamenove izbacuje, jel tako? Pa ovi povremeni planovi, plamenovi, daju svjetlost i toplotu, bez koje ne bi bilo života. Ova svjetiljka koja plamti, kad bi planula, sve bi izgorelo. Zato ovi danas koji posmatraju sunce, čitaš u vijestima, upratili su, jer sunce, šta je, površina sunca je u stvari površina na kojoj se stalno dešavaju vulkanske eksplozije. I to je ono što daje svjetlost i toplot I one se dešavaju, eksplodira pa splahne. A onda ovi kad uprate da je desila se vanredno posebno jaka i snažna eksplozija na suncu, onda kažu od toga su prodrli neki posebni zraci koji su opasni. Je tako? Pa šta mislite kad bi stalno to tako bilo? Pa je Allah tala dao tu svjetiljku da plamti smjerom. I stalno se na površini sunca u velikom broju dešavaju te eksplozije, od kojih se mi grijemo, je tako, i od kojih nam dolazi svjetlost. To je Allahova subhanahu wa ta'ala milost. To su znakove Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا I iz oblaka spuštamo kišu u kapljicama a ne odjednom. Je tako? Ne spuštamo kišu odjednom da pljusne pa da sve uništi, nego u sitnim kapima polako. Allahova milost. Allahova milost. A ovi oblaci koje mi vidimo iznad sebe dovoljno su teški. Kad bi se u jednom trenutku spustili na bilo koji grad na svijetu da ga unište i da ništa živo ne ostane. To su neprocjenjive tone, o tako, kubikaža, litara, koliko tu vode ima, koji je Allah tela oprezno i polako. A onda, ako malo duže te kapi padaju, onda vidimo kakva katastrofa nastupi. Malo duže ili malo brže samo malo. Šta se desi kad rijeke nadođu? I tako dalje. A šta mislite da se spusti odjednom? Allah subhanahu wa ta'ala nam pokazuje svoju milost na svakom koraku. Za Allahu subhanahu wa ta'ala milost u stvaranju posebno su interesantni ajati, na primjer sure Naml. Kul ilhamdulillahi wassalamu wassalamun ala ibadihi alladhina stafa. Allahu khairun amma yushrikun. رەچی زە هەوڵە الله سبحانه وتعالى سوحانەوە تارە ئیسەلام میری سپاس نjegovim robovima koje je odabrao. Jel Allah bolji ili onaj kome se mimo njega klanjaju? أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله Jel onaj koji je stvorio nebesa i zemlju i s neba vam spuštamo vodu kojom dajemo da predivne bašće ozelene. Vi niste nikako bili u mogućnosti da dadnete da niknu njena stavla Ima li drugog Boga mimo Allaha? Ima li to neki, neko drugo božanstvo mimo Allaha? Belhum qavmu jadilun. Nikako. Ali oni su ljudi koji se okreću i njemu ravnim druge smatraju. Emmen ja'lal arda qararan. وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله Zar onaj koji je učinio zemlju staništem i kroz nju dao da rijeke teku i na njoj brda postavio i nevidljivu zavjesu između mora i branu stavio Ima li drugog Boga mimo Allaha? Bel ektaruhum la ja'lam. Ne, nikako. Ali većina njih ne zna. I dalje ajeti dok ne kaže Allah subhanahu wa ta'ala En men jebda'u l'halqa thumme ju'iduh. ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله Zar onaj, zar ima neko da je kao onaj koji počinje stvaranje i koji će to ponovo ponoviti? Braća Allah subhanahu wa ta'ala često u Kur'anu spominje da je on taj koji je počeo stvaranje od ničega. On je prvo stvaranje počeo od ničega stvorio. I on će to ponovo ponoviti. U drugom ajetu kaže وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ A to ponovno stvaranje mu je još lakše. Od onog prvog stvaranja koje je bilo iz ničega. Zar onaj koji tako stvara i onaj koji vas obskrbljuje sa, sa neba i iz zemlje, zar kao on ima neki drugi ilah? Ima li neko drugo božanstvo kao on? Pa onda kaže, kul hatu burhanakum in kuntum reci, dajte nam dokaz. Dajte nam dokaz koji istinu govorite. U drugom ajetu, Hada halkullah, min duni. Ovo je Allah stvorio, ovo su Allahova stvorenja. Pokažite nam šta su stvorili oni koji, koje vi obožavate mimo njega. Hel min men jef'alu min Ima li iko od vaših ti božanstava koji išta od ovoga što Allah je uradio može uraditi? Ima li iko drugi? A nakon svega toga, svih tih ajeta, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُ Zaista je tvoj gospodar neizmjerno dobar prema ljudima. Pogledajte Allahove dobrote prema ljudima. Zaista je tvoj gospodar neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina njih ne zahvaljuje. A onda kaže za ovaj Kur'an, Odmah poslije toga وَإِنَّهُ rahmetul وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Zaista je ovaj Kur'an uputa i milost za mu'mine. Inna rabbeke yaqdi bejnahum bi hukmihi wa huwa al azizul alim On, tvoj gospodar, će među njima presuditi svojim mudrim, pravednim sudom. On je silni i sveznajući. ala Allah. Pa ti se na Allaha osloni na ovog silnog i sveznajućeg, na ovog milostivog, koji je ovaj Kur'an milost i uputu vjernicima učinio. Na njega se ti osloni, fetevakjala Allah. Zbog svega toga, na Allaha se osloni, fetevakjala Allah. Inneke ala mubin, ti si na jasnoj istini. Sa ovim Kur'anom, iz Allahove milosti prema tebi, ti si na jasnoj istini. Zatim, pogledajte, kako ljudi mogu zamisliti da Allahova vjera Islam bude išta drugo osim milost. Ljubav. Kad je on, Allah, taj koji je milost stvorio i ljubav stvorio. Pogledajte u suri Rum. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا liteskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً I od njegovih znakova, ajeta, je to što je od vas stvorio vama vaše žene, da se uz njih, uz njih smirite i učinio da između vas vlada ljubav i milost. Da li bi i jedan brak opstao da Allah subhanahu wa ta'ala nije među supružnicima stvorio ljubav i milost? Oni koji su ovu blagodat zanijekali i porekli Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala im je u većini slučajeva tu blagodat i ukinuo. Pa oni nemaju ni brakova, niti znaju šta je ljubav, ni šta milost. Zato na svakom koraku o ljubavi pričaju. Obično se najviše priča među ljudima o onome čega nema i što im nedostaje. Pa kad su porekli ovu blagodat, Allah subhanahu wa ta'ala ukinu. Vidite Allahovih ajeta. Pa onda Allah subhanahu wa ta'ala, da ne duljim, u suri Rum spominje svoje druge ajete. O tome da on pokreće vjetar i oblake, i skuplja oblake, i daje da iz njih pada kiša i tako dalje, a nakon svih tih ajeta i znakova koje spominje, a kroz koje se sve ogleda šta? Allahova subhanahu wa ta'ala neizmjerna milost prema njegovim stvorenjima. Na kraju svega toga kaže fanvor, fanzuru ila athari rahmetillah, kejfe Keife il ba'de maut, kejfe juhjil Kejfe juhil arda Pogledajte u tragove Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Pogledajte u tragove Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Kako oživljava mrtvu zemlju. Kako oživljava zemlju nakon što je bila mrtva. Inne delike le meuta. Taj će oživjeti mrtve. taj će oživjeti mrtve. Taj koji je oživio ovu zemlju nakon što je bila mrtva, taj će oživjeti mrtve. Vahu ala kulli i on je svemoćan. Pogledajte u tragove. Fanzur Fanzuru ila athari rahmetillah. Pogledajte u tragove Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. A onda o ovoj knjizi u kojoj Allah subhanahu wa ta'ala objašnjava svoju milost i pokazuje nam tragove svoje milosti kaže وَمَا كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ illa rahmeten min rabbik. Ti nisi očekivao da ti se objavi bilo kakva knjiga, osim kao milost od tvoga gospodara. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala neizmjerno milosti. Allahu subhanahu wa ta'ala milost se posebno ogleda u njegovom šerijatu. Danas kad se spomene Allahov šerijat i zakon, ljudima se diže kosa na glavi, jel tako? Ledi im se krv u žilama. A Allahov subhanahu wa ta'ala šerijat je u stvari Allahov subhanahu wa ta'ala neizmjerna milost. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kad propisuje propise kaže dalike tahfifom min rabbikum wa rahme. To vam je olakšanje od vašeg gospodara i milosti. Yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah želi da vam olakša, ne želi da vam oteža. Allahov zakon je milost ljudima. Kako je moguće da ljudi povjeruju da im Allah, njihov gospodar koji je stvorio i čitav ovaj svijet stvorio, bude okrutan? Kako je moguće da ljudi u to povjeruju i da tako zamisli? da je Allah okrutan i okrutan zakon propisao. Ili da je Allah nepravedan. Kad je glavno i osnovno svojstvo Allaha da je on milostiv. I on za svog poslanika koji je poslao ljudima kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Mi smo te samo kao milost. Ni za što te drugo, ni zbog čeg drugog nismo ljudima poslali osim kao milost. Kako mogu ljudi pomisliti da će im Allah i da im je Allah okrutan i možda nepravedan, a da su im milostivi ljudi poput njih i pravedni, oni koji žele njima da manipulišu i koji žele da ih iskoriste i koji imaju potrebu za njihovom odanošću i pokornošću. Imaju potrebu za njihovim imecima kako je moguće da zamisle to ljudi? Ali ljudi to ne samo da zamišljaju, nego na glas govori, čak propagiraju. Čak većina ljudi danas u to tako vjeruje. La haula illa billahi Zamislite to stanje. Kako je moguće da ljudi u to povjeruju? A Allah subhanahu wa ta'ala je neizmjerno milosti. Pogledajte sve propise redom. Allah subhanahu wa ta'ala sve obaveze koje je obavezao ljudima. Sve je ako si u mogućnosti, ako možeš. Posti mjesec Ramazan ako možeš. ako si bolestan, plati fidiju od jel tako? Ako ne možeš, oprašta se, jel tako? Daj zekat procenat na imetak samo ako si bogat. To jest, ako imaš u vrijednosti 85 grama zlata, da ti stoji čitavu godinu mimo tvojih svakodnevnih potreba. Zamislite tog bogataša. Ima li ko u ovoj sali da nije dužan? A da ne govorim o tome da ima i metka koji mu stoji godinu dana mimo njegovih potreba. I tek onda daje, zamislite koliko? Dva i po posto. U većini slučajeva, zavisi od vrste i metka. Tek onda daje dva i po posto. Pogledajte Allahove milosti. A pogledajte okrutnosti režima u kojem mi živimo čovjek može biti goli beskućnik. Da nigdje ništa nema. Da na semaforu isprosi pola marke. I onda da ode u obližnju pekaru i da kupi pet kifli. Od tih pet kifli, kiflica onih malih, jedna ide u porez. A on je beskućnik, nema ništa. Njemu treba dat, ne, od njega se uzima i od onoga što je isprosio. I od onoga što je isprosio. I pogledajte Allahove subhanahu ta'ala pravde i milosti da je propisao zekat da se od imetka bogatih daje i dijeli, a zabranio kamatu koja je u stvari izraz iskorištavanja ili način iskorištavanja potrebe siromašnih i bespomoćnih. Pa se iskoristi njihova potreba za pozajemnicom, za imetkom, za pomoću, da se porobe i potčine i da onda plaćaju kamate. Pa kamata je suprotna od ovog zekijata. Allah subhanahu wa je zabranio kamatu. A kamata je da sirotinja daje bogatima. To je kamata. A zekat je da bogati daju sirotinji. Pogledajte Allahove milosti, a pogledajte okrutnosti ovih koji su kamatu dozvolili i koji je reklamiraju na svakom koraku. Pogledajte njihove nemilosrdnosti, a pogledajte Allahove milosti. I pogledajte ovaj sistem. Jeste li razmišljali ko su bogati ljudi danas u ovom društvu? Ima li jednog od njih da nije političar? Da nije vlastodržac. Ili, ako nije političar, da je vrlo blizak jel tako, krugovima političara. Mora biti dobar s nekim od stranaka. Jel tako? može biti biznismen koliki god hoće da bude i može obrtati poslove koliki god hoće, ali se neće obogatiti i njegov imetak se neće znatno uvećati. Nikada. Dok ne bude političar. Ili dobar sa političarima. Pogledajte okrutnost. A pogledajte gdje je sirotinja i gdje je potreba sirotinje i ko o njoj razmišlja. Pogledajte kako čak i ljudi koji govore o islamu i predstavljaju islam i trebaju da islam prikažu ljudima praktično, jel tako? Pogledaj kako se oni ponašaju i kako se oni drže i kako oni vjeru žele da eksploatišu za svoju ličnu korist. I koliko oni vode računa o sirotinji. Jedan upečatljiv primjer neki dan mi jedan naš stari bošnjak ispriča šta je on zapazio pred žamijom na Bajram. Kaže, pred žamijom na Bajram, kad smo izašli, ima pet kutija. Jedna je Sergija za Mojezina, druga za uh, treća za Teraviju, četvrta za žamiju, peta za Muteveliju, ne znam za koga. Pored tih pet kutija stoji jedna žena sa malim djetom i prosi, drži ruku. tako? I onda najđe Efendija i otjera i kaže šta si tu došla da prosiš. Valjda se naljutio što i ona nije donijela kutiju što je pružila samo dlan. Ne primjećujući da i on u stvari, o tako, mega prosac. Tako? Prosjak u stvari, je tako? Gigant. Sa kutijama prosi. Znači vidite taj sistem čemu vodi. I zato je to krivo prikazivanje, kriva predstava Allahove subhanahu ta'ala vjeri. To je stvar koja ljude tjera od vjere, tjera od džamije. Zato Allah subhanahu ta'ala one koji vjeru iskorištavaju naziva, jel tako, odnosno objašnjava da oni ljude tjeraju iz Allahove vjere. Njih Allah subhanahu ta'ala proziva da su oni ti koji ljude odvraćaju od Allahove vjere. Pa kaže, ja je ladina amenu, inne kethira min al ahbari war ruhbani, la jekuluna nasi bil batil, wa yasudduna an Kaže, zaista ovjernici, zaista mnogi svećenici, rabini i monasi jedu i metke ljudi bespravno, pa odvraćaju od Allahova puta. Od Allahove vjere tako odvraćaju. To je kriva predstava. I to je odvraćanje od Allahove subhanahu ta'ala vjere. Ovaj narod je željan istinske i prave predstave Islama. I nakon svih zabluda i laži i svih pokušaja manipulisanja i manipulacija, da ugleda jednom živi primjer, živo svjetlo Allaha subhanahu wa ta'ala. I ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da otvori oči našim ljudima, da vide ovu Allahovu subhanahu wa ta'ala milost i da je prepoznaju i da se ove Allahove subhanahu wa ta'ala milosti čvrsto late. Pogledajte Allahove subhanahu wa ta'ala milosti u njegovom stvaranju, pa kad kaže uzvišeni još jednom nekoliko ajeta. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون Reci, pogledajte, da vam je Allah učinio da vam traje neprekidno noć do sudnjeg dana. ko bi vam došao sa svjetlošću? Zar ne čujete? Kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah. Man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fihi. Efela tubsirun. Reci, pogledaj, da vam je Allah učinio dan neprekidnim do sudnjeg dana. Ko je to božanstvo mimo Allaha ko bi vam učinio da dođe noć da se odmorite. Da odete na počinak. Ko je taj? Zar ne vidite? A onda kaže وَمِنْ rahmetihi. Pogledajte milost. A on je od svoje milosti جَعْلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ učinio da imate i dan i noć. liteskunu fihi tepte u min fadlihi da u njemu se smirite u noći i da danju tražite od njegovih blagodati ne bili ste bili zahvalni ne bili ste bili zahvalni ovo je Allahova subhanahu wa ta'ala milost u njegovom stvaranju u njegovom šerijatu u propisima u Allahovim propisima neizmjerna Allahova subhanahu wa ta'ala milost Pogledajte propise, kao što smo spomenuli, posta i zekijata, ali pogledajte propise namaza. Namaz je propis koji se ne može propustiti. Ne može nikad čovjek biti opravdan da ga izostavi. Zašto? Zato što ako ne može da klanja stojeći, može sjedeći. Ako ne može sjedeći, može ležeći. Ako ne može da uzme abdest, može tejemo. Ako ne može da se okrene kibli, može na bilo koju stranu. Ako ne može da ima čistu odjeću, može i bez toga, znači uvijek može. Pogledajte Allahu subhanahu ta'ala milost. A šta mislite ovi poreznici, ima li kod njih da kažeš da ne možeš? A kod Allah subhanahu ima da kažeš da ne može, što god nisi u mogućnosti da ispuniš, Allah ima Allaha se bojite koliko, koliko možete primjera o Allahovu subhanahu ta'ala milosti u njegovom šerijatu i njegovoj vjeri u poređenju sa ovim što mi danas živimo, a što ljudi žele da predstavi kao slobodu, je tako? Kao slobodu je mnogo. I ta sloboda koju one nama danas prodaju, je tako? I plasiraju, i ubjeđuje nas da smo slobodni. Ta sloboda u poređenju sa slobodama koje su kod Allaha subhanahu wa ta'ala je pravo robstvo. Pogledajte čak u Allahovom zakonu, čak nevjernici, nemuslimani. Plaćali bi jedan simboličan porez godišnji. Poslije toga ne bi imali nikakve obaveze, ni prema kome. I Allahov zakon je milostiviji prema njima od zakona koji su oni sami sebi izglasali i propisali. Pa je to neizmjerna i sveobuhvatna Allahova subhanahu ta'ala milost. Zato pozivam sebe i vas da ovaj din, ovakav kakav jest, a on je Allahova milost, ljudima predstavite. I da ljude ovoj Allahovoj milosti pozovete. A ova Allahu milost je svakako budućnost čovječanstva. Jer ja čvrsto vjerujem da niko neće biti u stanju, ma koliko se trudio, da vječno ljude drži u zabludi i ljudi će jednom prepoznat da su izmanipulisani i ljudi će jednom prepoznat koji je to pravi put i gdje je ključ njihove sreće i blagostanja i na Dunjaluku, a posebno, posebno na Ahiretu. Zato nama Allah subhanahu obećava, obećava Kome? Onima koji se budu ovoga držali, ove milosti. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الله obećava onima koji budu vjerovali od vas i dobra djela činili, da će učiniti nasljednicima na zemlji, kao što je učinio nasljednike onih prije vas, i da će im učvrstiti njihovu vjeru, s kojom je on zadovoljan, s kojim su oni, s kojim je on zadovoljan, i da će im zamijeniti strah sigurnošću. To Allah, subhanahu wa ta'ala obećava. A onda kaže وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُوا وَآتُوا الزَّكَاةَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ vi namaz obavljajte i dajte zekat i slijedite ovog poslanika, ne bi li vam se Allah smilovao, ne bi li vam Allah, koji je milostiv inače, dao od svoje milosti, a on je ovog poslanika poslao kao milost. A ovaj poslanik, koji je kao milost, naučio je muslimane, mu'mine, da su između sebe milostivi, da su oni ruhama u između sebe milostivi. Pa nas je podučio da će se on, Allah, smilovati onima koji su milostivi od njegovih, od njegovih robova. Innama yarhamullahu ar-ruhama'a min ibadihi. Allah će subhanahu wa ta'ala se smilovati milostivima od njegovih robova. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala koji je milostiv, koji je poslao Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam sa milošću, za kojeg Allah subhanahu wa ta'ala da je on kaže da je on prema vjernicima Raufur Rahim, saosećajan i milostiv, znači Allah je milostiv, poslao milost, po kome? Po poslaniku koji je prema vjernicima milostiv, kojeg je naslijedio Erhamu bi ummeti Eba Bekr, najmilostiviji prema mom ummetu je Ebu Bekr. Svatate, braći. Znači, kroz sve se ogleda i vidi očita i jasna Allahova subhanahu wa ta'ala milost od našeg sna, od našeg svakog zalogaja, kojeg se mi ne sikiramo šta će poslije sa biti. Kad ga stavimo u usta, mi smo završili. A sve poslije se događa bez našeg znanja. To je u stvaranju, u ovom šerijatu, u svemu je Allahova subhanahu wa ta'ala milost. Zato molim milostivog da nas učini od onih koji vjeruju u milostivog i vjeruju u njegovu milost, od onih koji teže njegovoj milosti, od onih kojima će se on smilovati. Da nas učini Allah subhanahu wa ta'ala od onih koji vole milostivog, koji vole ovu vjeru kao Allahovu milost. Koji vole one koji vole Allahovu milost. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih za koje je Allah pripremio džennet kao svoju milost, pa kaže za džennet inneki innama anti rahmeti arhamu bihi min ibadihi men eša džennetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala ti si samo moja milost kojom ću ja obasuti onoga koga hoću od svojih robova molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koje će on obasuti svojom milošću ja sam otprilike a, e, završio ono što mi je trenutno bilo na umje što je bilo u mom srcu. Pa vi, Bojrom, sa vašim zaključcima, pitanjima. se. Šta kazati na ovako plemente riječi, osim priključiti se dovi poslanika, ali salatu wasalam, robina billahi robba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا Zadovoljni smo sa našim gospodarom, zadovoljni sa Islamom i Muhammedom sallallahu alaihi veseleme kao našim Rasulom. A kako i ne, kada vidimo iz ovoga plementog izlaganja da je ovo potvrda onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala rekao ovoj plemenitoj vjeri El jeume ekmeltu lekum dinekum عَلَيْكُمْ لَكُمْ دِينَ Znači ovaj islam, ova vjera, kako kaže uzvišeni, danas sam vjeru vašu usavršio i blagodat prema vama upotpunio i zadovolja sam da vam islam bude vodilja kroz vaš život, da vam islam bude moto vaših života. Pa zbog toga, draga moja braćo i cijene sestre, pored ove ovlike medijske kampanje i islamofobije na svim nivoima, pa čak i oni koji nose islamska imena, često čine uslugu onim svojim koji naređuju, a onim robuju. Pored svega toga vidimo kako Allah subhanahu wa ta'ala sve više uzdiže svoje svjetlo, a to je Islam, i ono se svakodnevno širi. Ovo je pouka za one koji razum imaju, kako kaže uzvišeni. I pogledajte danas svjetski poredak. I vidjet ćete da čitav svijet priča o islamu. I vidjet ćemo da sve ili svi segmenata života ljudi ulaze u Allahu vjeru. Tu ćemo naći doktore, inženjere, astronome, književnike, često fratre i popove, što nije slučaj, kod nas i najlošiji hođa neće drugu vjeru. Neće najlošiji obični čovjek. Možda i ne zna ništa možda o islamu i sav mu je život suprotan tome, ali često kada mu kažeš da možda on nema sa islamom ništa, toga pogodi. Pa zbog toga budućnost pripada islamu. I hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je počastio ovom vjerom, ovom milošću od Allaha dželle ala i odabrao nas od šest milijardi ljudi da mi budemo oni koji će biti ponosni sa islamom, biti u stvari prirodni gdje nema kompleksa manje vrijednosti kao nažalost što ima kod naših bošnjaka na ovim prostorima, šta će mi neko reći? Ko je taj neko? Onaj čija je historija sva crna hronika. Jel se to stidiš hajduka? Ili drugi, oni koji nam ne, moral svakodnevno opet s porezom uvoze. Zašto ne budemo kao i prvi muslimani kada je vidio Omer radijallahu ta'ala anhu čovjeka koji je mislio da i to ide u sastav nekakvog, nekakve skrušenosti, pa je onako pognuo glavu hodajući Medinom, pa mu je rekao Omer radijallahu ta'ala anhu, irfa podigni svoju glavu. Nahnu qavmun a'azzana Allahu bil islam. Mi smo narod koga je Allah subhanahu wa ta'ala počastio, uzdigao sa islamom. Pa ako bude tražio ponos u nečem drugom, mimo Islama, bit će ponižen. A svi želimo da budemo ponosni, napredni, uspješni. A Kur'an kaže Al-aqibatu lil Završica pripada bogobojaznima. U islamu je svako dobro. Pa zbog toga, draga moja braćo i cijene sestre, Ovi koji ste razumom obdareni. Ovo je din. Zalike dinul qajim. volakinne ekseran nasila la Ovo je stvarno jaka i čvrsta vjera. I pogledajte kako je prijatno slušati. Zato što je ona utemeljena i nije kontradiktorna i odgovara za sva vremena i sve prostore. Volakinne eksteren nasi la Ali većina ljudi ne zna vrijednost ovoga dina. I zato je zaključak ovoga svega o čemu smo govorili. Mora se ova vjera učiti. Moramo biti oni koji ćemo biti narod knjige. I opet ne svake knjige, nego knjige koje je objavio Allah subhanahu wa ta'ala i sunneta Muhammeda sallallahu alaihi ve I završit ću riječima Allaha jalla wa ala a onda ću dati riječ vama. To jeste, mi smo potpuno transparentni i otvoreni. I ovo je dokaz da je ovo vjera u kojoj nema rasne diskriminacije, nema, por, nema posebnih poredaka, svako ima bujruma. Pa kao što kaže uvaženi šejh, da naše komšije znaju kakva prava imaju u islamu i da dalje ostaju u svojoj vjeri, jer znamo da nema la ikraha fid din, nema prisile u islam. Oni bi pohrlili da uzmu porez da daju, a ne da se ocijepe. Zato Allah subhanahu wa ta'ala poručuje nama i svim ostalim ljudima Inna Allahe la yugayru ma bi qavmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Neće Allah promijeniti stanje jednoga naroda dok taj narod ne promijene ono što je kod njega. Vidjeli ste sve kruži oko našeg stvoritelja. On je taj koga obožavamo sine lehuddin, potpuno iskreno, predano, sa čistom vjerom islamom, koju je tumačio najbolji vjeroučitelj, Muhammed sallallahu alaihi ve Zato molim Allaha tabareke wa ta'ala da nagradi našeg plementog šeha za ovako lijepe riječi protkane Kur'anom i sunnetom, a sada dajemo priliku vama, pitajte vezano za temu ili mimo teme, Fas'alu ahle zikrin kuntum la Pitajte učene ako ne znate. A ono što budemo znali odgovorit ćemo, a ono što budemo ne znali nećemo odgovoriti, a slobodno izađite na Uhud i kažite da ne znamo, nećemo se nimalo ljutiti. Wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Dok neko od vas smisli neko pitanje, e, ja ću pokušati posebno da malo prokomentarišem ovaj zadnji ajet za kojeg se kaže da je među zadnjim ajetima objavljen El on lekum dinakum wa alejkum wa raditu lekum al islame dina. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže danas sam vam vjeru usavršio. Pa je on Allah subhanahu wa ta'ala uzvišeni i savršeni. On kaže za ovu vjeru da je on usavršen. Pa zamislite kakva je to vjera koju je uzvišeni i savršeni gospodar svih svjetova, koji je bez ikakvog nedostatka i mahane opisan svim svojstvima savršenstva, kad on za nešto kaže da je usavršio on, on lično usavršio, onda zamislite savršenstvo toga. A to je ova milost, to je ova vjera. A onda kaže i svoju blagodat prema vama upotpunio. Kad bi ti nekome nešto posebno kao nekakav dar ili neku hediju pripremio. Koliko god bi ti se pripremao i koliko god ta hedija ili taj dar ili taj poklon bio skupocijen, ti ne bi imao hrabrosti da onome kome taj poklon daješ kažeš ja sam stvarno upotpunio svoj dar i svoju hediju prema tebi. Bil mu mogu to reći? A Allah subhanahu wa ta'ala ljudima kaže ja sam vam svoju blagodat upotpunio. Pa zamislite kad Allah subhanahu wa ta'ala za neku od blagodati kaže da je upotpunio. Kakva je to blagodat? I ima li veće blagodati od one koji je on Allah upotpunio? E zamislite sad, kad bi ti nekome pripremio najskromniju hediju ili poklon, a ova je sa omalovažavanjem odbije. Zamisli tu situaciju. Ti pripremio neki skroman poklon, ne možeš više, nešto od Marku ili pola Marke, da dadneš svom bratu, on kaže šta mi to, dosta mi je ti jeftinih stvari, ili tako neki komentar odbije, hedi. Jezakela Zamislite, ti bi se uvrijedio, jel tako? Uvrijedio bi se bez obzira koliko je tvoja hedija skromna. Zamislite kako se Allah, gospodar svih svjetova, uvrijedi kad čovjek odbije ne skromnu blagodat, nego blagodat koju je on upotpunio i usavršio. Zamislite koja je to uvreda za gospodara svih svjetova. On se pobrinuo, pa ovu vjeru usavršio i onda prema ljudima svoju blagodat upotpunio ovom vjerom i onda ljudi osoro to odbijaju, omalovažavaju i kažu to su priče drevnih naroda. To nema veze sa pameću. I poprati to sa takvim komentarem. Ili mi ćemo izmisliti bolji sistem mi ćemo prikladniji urediti naše odnose između nas, nego što je to uradio Allah subhanahu wa ta'ala. Mi smo bolji prema ljudima sa zakonom koji mi donesemo. I takvim komentarima, zamislite kako to vrijeđa Allaha subhanahu wa ta'ala. I da li bi ti ikad tom koji je odbio tvoj skromni i bezvrijedni poklon, opet poklon pripremio? A Allah subhanahu wa ta'ala onima koji ga vrijeđaju godinama i decenijama. Kad ponovo dođu i kažu mi smo se prevarili, ovo je stvarno blagoda Allah ih prihvati. I opet im dadne blagodat koja nije bezvrijedna i nije neka od pola marke, nego savršena i od Allaha subhanahu wa ta'ala upotpunjena. Može li prestati ikad čovjekovo razmišljanje o Allahovoj milosti? I njegovoj neizmjernoj dobroti. Kad bi čitav život sjedio samo i o tome razmišljao, mislim da mislima ne bi bilo kraja. Pa molim Allah subhanahu wa nagradi što još bi dodali pa kaže, alejte kaumi ja'lemun, kamo sreći da naš narod zna. Kao što je kazao onaj čovjek u suri Jasin, bima ghafara li rabbi, min mukaramin. Kako mi je moj gospodar oprostio i lijepo me ugostio. Znači, kada bi naš narod i kada bi ljudi koji su, a i vi sami večeras, možda je bilo dvoumljenja, pa čekaj, ko to organizira, kakvi su to ljudi, da mi neće nešto kaza što ja ovako ili onako. Inače, to je psiha kod čovjeka, da čovjek kada krene prema hajru, milion šeitana ga odvraća. Vidjeli ste čovjeka kad sedne za sofru. Ne moraš ga plaho objeđivati da jede. On malo prije jeo, je tako? Ali veli, ima negdje staći. Ne dvoumiš se. Ne moraš ga plaho objeđivati. Ali kad je ova ahiretska večera, onda se on dvomi. Ali ima u toj, ako pobjedi, na kraju stvarno bude prezadovoljan. Evo ja sam večeras počašćen da sjedim u ovom lijepom ambijentu. Svi mi volimo na neki način ovaj lijep poklon. Ali evo, ja mislim da se zajednički slažemo da niko ovaj poklon večeras ne bi mijenjao za nešto što je bezvrijedno. To je dokaz da čovjek uvijek nakon lijepe duhovne večere lijepo se osjeća i nimalo se ne kaje. Zbog toga kamo sreće da u našim čašijama i u varušima i seoskim mahalama zamijenemo ovaj neukosni ambijent gdje je svaka kuća postala kahvana kafana u pravom smislu riječi i svaka čaršija postala, nažalost, Amanha, dobrim dijelom planeta, malo normalni, a većina ludi. Kad bi zamijenili taj ambijent, pa u ovim lijepim danima na otvorenim, u otvorenom ambijentu i na otvorenim, znači, našim mejdanima razgovarali ovako Allahu bareke wa ta'ala, a mi smo raspoloženi da nam neko pokuša ovo, ako može neki drugi način, osporiti, ako može osporiti Allahov govor i govor njegova poslanika, ali salatu wasalam, i za kraj, pošto se vi još uvijek borite sa tremom i dilemom, čitam danas hadis poslanika, ali salatu wasalam, koga bileži ima muslim. To je ljepota ovog dina. Pročilo se u Meki da je Muhammed poludio. Čujete često danas čovjek koji se vrati i vjeri kaže nije dobar. Kaže nije dobar, samo džamija, kuća, džamija, kuća, te većelija. Nije kaže dobar. Do juče je dobar, jel bio, nije znao potrebiti ni džamijska, ni kućna vrata. Bio normalan kao, odjednom pobudalio, kao s se budalio. Pa je taj čovjek čuo da je Muhammed a.s. poludio, a on se bavio liječenjem na tadašnji njima poznat način pomoću vjetra. Pa kada je sreo Muhammed a.s. rekao je, o Muhammede, meni je Allah dao mogućnost liječenja vjetrom, a ja sam čuo da si ti poludio, pa hoćeš da te liječi. Pa je poslanik ali pogledao u njega i rekao, إن nahmeduhu znači hutbetul hađe, tu početnu hutbu s kojim je poslanik ali salatu odpočinjao govore gdje zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala na uputi i na pravom putu i utječe se Allahu subhanahu wa ta'ala od zla naših duša i prokletog šeitana. Pa kada je čovjek ove riječi čuo, znači riječi Islama, rekao je on Muhammede, kad bi to još jednom ponovio. Pa se i drugi put nije zadovoljio, pa je tražio još jednom, a nakon toga je pružio ruku za Islam. Rekao, dajem ti prisegu na Islam, o Allahu poslaniće. A kaže tvoj narod, kaže i moj narod. U jednom drugom rivajetu stoji da je rekao, tako mi Allaha, ti nisi lud, ti si ludima poslan. Znači, ovaj islam, on, on je, znači, lijek protiv ludila. Jer čovjek islamom postaje prirodan. I zato kaže poslanik je salatu islam, kullu meuludin juledu alel fitra. Svaki meulud, svako novorođenče se rađa u fitri. To je prirodna vjera islam. Pa kaže, fa juha uvidanihi, a u nasirani, a u Pa ga njegovi roditelji načinu židovom, da misli kao židovi ili živi kao židov, kršćanom ili vatrnom poklonikom. Evo, imamo hrabri. Mi smo htjeli da razgalimo. Mašala, bujro. Bismillah. Znači, sestra je postavila pitanje Esselamu alaikum katuhu, pošto poštovana braćo, pitanje nevezano za večerašnju temu. Zanima me kakav je stav učenjaka o studiranju sestre i muslimanke. Konkretno mislim na studiranje u ovoj državi gdje je neminovna fitna i miješanje sa muškarcima. Da li ima hajra u takvom studiranju? Allah vas nagradio. Moramo biti pravedni, ja sam zadnji pričao. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Mi smo večeras istakli da je din najveća vrijednost i najveće bogatstvo i Allahu subhanahu wa ta'ala najveća blagodat. Sve ono što će ugroziti naš din. A ovaj din, Allah subhanahu wa ta'ala i ova Allahova milost i ovaj šerijat, on je milost zato što, je ga, što ga je Allah subhanahu wa ta'ala tako da zaštiti naš život da zaštiti naš vjeru, da zaštiti naš razum, da zaštiti naš imetak i na koncu da zaštiti našu čast i porijeklo. Kad ovih pet stvari bude zaštićeno među ljudima i bude ljudima zagarantovan život, vjera, razum, imetak, čast i porijeklo, onda će ljudi osjetiti pravo blagostanje, jel tako? Ova vjera je to zagarantovala. I ona i jest najveća blagodat. Sve što će dovesti čovjeka da pobrka nešto od ovih pet stvari ili da ide na uštrb njegove vjere dina, njemu postaje štetno. Apsolutno štetno. Postaje mu štetno. I u tome on nema nikakve koristi ma o čemu se radilo. A Allah subhanahu wa ta'ala kad budemo spušteni u kaburove i na dan kad budemo proživljeni, neće nas pitati o našim prestižu u društvu, o našim zvanjima, o tome koliko su nas ljudi smatrali uspješnim ili neuspješnim, kako su na nas gledali i tako dalje, nego će nas pitati za našeg gospodara, za našu vjeru, za našeg poslanika sallallahu alejhi Prema tome mi trebamo čuvati vjeru naših žena, naših majki, naših kćeri, vjeru. A neki će reći trebaju nam obrazovane muslimanke, obrazovanih žena je pun svijet. Zašto ih ne pozivamo da se prihvate islama? A onda svi zajedno snagom džemata kad napravimo ambijent i uslove u kojima studiranje ili sticanje bilo kakvog ovodunjaličkog znanja neće ići na uštrb vjere da školujemo svi nove generacije. Pa to je ono što ja ukratko mogu reći. Znači, žena koja bi danas studirala, prvo prekršće Allahu subhanahu ta'ala zabron da putuje sama. Zatim će se osamljivati i miješati sa muškarcima. Zatim će sve, sva studija, svi doktorati, sve što diploma i položaj u društvu može postići jedna žena – ne vrijedi da zbog toga propusti jednu ikindiju da ne klanja. Jer vi znate za hadith da Resul sallallahu alaihi sallam kaže onaj ko propusti ikindiju jel tako da je kao onaj kom je propala sva djela. Sva sta djela propala kad se propuštaju namazi radi toga. Allah najbolje zna. To je ono što što za ovu priliku možemo reći. Še je bila komentar. Ja bih za ovu zgodu, kada je pitanju, znači, ta ljubomora prema vjeri. Vi znate s ovih prostora da je otišlo otprilike nekoliko miliona ljudi u pravcu današnje Turski. Eto ja ću pričati o svom dedi, didu, koji 63. godine planira put iđri ka Turskoj. Znači nije on mogao naći na internetu gdje je Turska, gdje će ga rasporediti. Ima li tamo struje, nema jesu li putevi dobri, kako je tamo, on ništa o tome pojma nema. On zna da mora svoje čakšire, svoju islamsku odjeću, svoj moral sačuvati. Dolazi do zaključka da to ne može na ovim prostorima. E sad napravite poređenje ovih naših pradjedova i danas čovjeka koji olako pod nekakvim opravdanjem, što kaže šeh, mi moramo biti napredni, moramo biti školovani, moramo biti uspješni. Što kaže jedan šejh, kaže puno je ljudi, otišli su da donesu šehade, to se na arapskom zove svjedočanstvo. Kaže, donijeli su kartona, došli su sa papirom kartonskim, وَفَقَدُوا شَهَادَتَيْنِ Ali su izgubili dva šehadeta. Govori za Saudice i ljude iz Haliđa koji kada ode u London, on se izgubi tamo. Ili na zapad općenito. I oni s te čiste, znači, atmosfere islamske, da bi postao sutra nekakav intelektualac, dobro sam zgovorio, tako nisam pogriješio, ovaj, on ode i postane stvarno intelektualac, ali počne da vjeruje da je postao od majmuna. Pa može li ovakav čovjek biti intelektualac, nešto nad, znači, prosječno i dalje smatra da je iz planete majmuna došao na Dunjalku. I zbog toga, kažemo, opet se sve vraća na ljubomoru prema dinu i din mora biti kaže uzviše kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin to treba da bude parola našeg života reci moj namaz moji obredi moj život i moja smrt sve je to radi Allaha subhanahu wa ta'ala koji nema sudruga i tako nam je naređeno i mi smo prvi muslimani Ako nema više pitanja, draga moja braćo i cijene sestre, još jednom uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala molimo da vas nagradi obilnom nagradom za izdvajanje vašeg vremena i troška kojega ste vidjeli do ovoga dolaska na ovo sjelo i ovo lijepo druženje. Molim Allaha tabareke wa ta'ala da ovo samo bude još jedan dokaz za nas, a ne protiv nas na sudnjeme danu, a naša poruka je i vama i nama, mi smo otvoreni i mi smo znači muslimani koji pokušavamo da sebi odgovorimo, a i drugima na sva pitanja koja nam se nameću u svakodnevnom životu, a ja bi opet da naš šeh zapečati sa svojom nekom porukom. Allah subhanahu wa ta'ala sva hvala, hvala, sva slava. Allah subhanahu wa ta'ala zahvaljujemo na početku i na kraju. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas uputi i učvrsti na uputi. Molim Allah subhanahu wa da nam poveća iman i korisno znanje. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi da po nama uputi ovaj narod. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi narod u lukavcu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi narod u lukavcu ka svojoj milosti. Molim Allah subhanahu wa da uputi narod u Bosni ka svojoj milosti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da uputi u islam u svoju milost. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istini da nam pokaže istinu i da snage da ih slijedimo, ma koliko se opirali i ma koliko oko istine svoje lažne mreže pleli. Molim Allah Smano Tela da nam pokaže šta je laž i da nam dadne snage da ih se klonimo. Molim Allah Smano Tela da uputi sve vas, da vas nagradi najljepšom nagradom za ovo što ste učestvovali prisustvovali, manje učestvovali, jel tako? Molim Allah subhanahu wa da vas nagradi najljepšom nagradom, molim Allah subhanahu wa da ne ostavi nikoga na ovom skupu, da mu grijehe ne oprosti, sramote ne sakrije. Molim Allah subhanahu wa da priđe preko ružnih postupaka naših. Molim Allah subhanahu wa da nas učini od onih koji će uspostavljati Allahovu milost i Allahov red na zemlji. Molim Allah subhanahu wa da nas učini od onih kojima će Allah subhanahu wa dokrajčiti nered i nepravdu i zulum koji se na zemlji proširio. Molim Allah subhanahu da nas svoju milošću u džennetu vede i spasi u džehennema. Molim Allah subhanahu da se smiluje nama, našim ženama i našoj djeci, našim porodicama. Molim Allah subhanahu da izliječi naše bolesne. Molim Allah subhanahu da izliječi naše bolesne. Molim Allah subhanahu wa da izliječi naše bolesne. Zaista je u Kur'anu lijek Allah subhanahu wa ta'ala je ovaj Kur'an objavio kao lijek i milost. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ Mi smo od Kur'ana objavili ono što je lijek i milost za mu'mine. وَلَا يَزِيدُ kafirina illa khasara a kafir zalime, vola al zalimina ila khasara a nepravednicima samo propast povećava. Ja ejuhan nasu kad jaetkum me uvidatum min rabbikum wa موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين O ljudi, došla vam je opomena od vašeg gospodara i lijek za ono što je u prsima. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nađemo u Kur'anu i u šerijatu Allahovom lijek za ono što je u našim prsima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učini to lijekom za ono što je u našim prsima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da izliči naše bolesne i da u Kur'anu nađemo uputu i da u Kur'anu nađemo radosne vijesti i da budemo od mu'mina. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnicima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pomogne dužnima da vrate svoje dugove. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas iz svog ibilja, izobilja halalom obskrbi tako da nemamo potrebe za haramom. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da pouda naše nepoudate i poženi naše neoženjene. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istini, da nas u džennetu uvede i spasi od džehennema, da sakrije naše sramote, da prijeđe preko ružnih postupaka naših, da nam se miluje i da nam svima oprosti. I posljednja dova je zahvala Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin.